pars quinquagesima sexta vulgate clementine hac transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest caput nonum quibus ascendentibus iudit ingressa est oratorium suum et indues se cilicio posuit cinerem super caput suum et prosternens se domino clamabat ad dominum dicens Domine Deus patris mei Simeon qui dedisti illi gladium in defensionem alieni genarum qui violatores extiterunt in coinquinatione sua et denuda averunt femur virginis in confusionem et dedisti mulieres illorum in predam et filias illorum in captivitatem et omnem predam in divisionem servis tuis, qui zelaverunt zelum tuum. Subveni queso te, Domine Deus meus, mici vidue. Tu enim fecisti priora, et illa post illa cogitasti, et hoc factum est quod ipse voluisti. Omnes enim vie tue parate sunt, et tua iudicia in tua providentia posuisti respice castra assyriorum nunc sic ut tunc castra aegyptiorum videre dignatus es quando post servos tuos armati currebant confidentes in quadrigis et in equitatu suo et in multitudine bellatorum sed aspexisti super castra eorum et tenebre fatiga averunt eos, tenuit pedes eorum abissus, et aque operuerunt eos. Sic fiant et isti, domine, qui confidunt in multitudine sua, et in curribus suis, et in contis, et in scutis, et in sagittis suis, et in lanceis gloriantur, et nesciunt quia tu ipse est Deus noster, qui conteris bella ab initio et dominus nomen est erige brachium tuum sicut ab initio et allide virtutem illorum in virtute tua cadat virtus eorum in ira cundia tua qui promittunt se violare sancta tua et polluere tabernaculum nominis tui et deicere gladio suo cornu altaris tui fac domine ut gladio proprio eius superbia amputetur capiatur laquo oculorum suorum in me e percuti eseum ex labis caritatis me da amici in animo constantiam ut contemnam illum et virtutem ut evertam illum erit enim hoc memoriale nominis tui cum manus femine de jeceriteum non enim in multitudine est virtus tua domine neque in equorum viribus voluntas tua est nec superbi ab initio placuerunt tibi sed humilium et mansuetorum semper tibi placuit de precatio deus celorum creator aquarum et dominus totius creature exaudi me miseram de precantem et de tua misericordia presumentem memento domine testamenti tui et da verbum in ore meo et in corde meo consilium corrobora ut domus tua in sanctificatione tua permaneat et omnes gentes agnoscant quia tu es deus et non est alius praeter te Caput decimum. Factum est autem cum cessasset clamare ad Dominum surrexit de loco in quo iacuerat prostrata ad Dominum. Vocavitque Abram suam et descendes in domum suam abstulit a se cilicium et exuit se vestimentis viduitatis sue et lavit corpus suum et unxit se miro optimo et discriminavit crinem capiti sui et imposuit mitram super caput suum et induit se vestimentis iucunditatis sue induit quae sandalia pedibus suis assumsitque dextra iliola et lilia et in aures et annulos et omnibus ornamentis suis ornavit se cui etiam dominus contulit splendorem, quoniam omnis ista compositio non ex libidine, sed ex virtute pendebat, et ideo dominus hanc in illam pulcritudinem ampliavit, ut incomparabili decore omnium oculis appareret. Imposuit itaque abre sue, a scoperam vini et vas olei, et falatas et panes et casium et profecta est cumque venissent ad portam civitatis invenerunt expectantem osiam et presbyteros civitatis qui cum vidissent eam stupentes mirati sunt nimis pulcritudine meius nihil tamen interrogantes eam di miserunt transire dicentes deus patrum nostrorum det tibi gratiam et omne consilium tui cordis sua virtute corroboret ut glorietur super te Hierusalem et sit nomen tuum in numero sanctorum et iustorum et dixerunt hi qui illic erant omnes una voce fiat fiat iudit vero orans dominum transivit per portas ipsa et abra eius. Factum est autem cum descenderet montem circa ortum diei, occurrerunt ei exploratores assyriorum, et tenuerunt eam dicentes, unde venis, aut quo vadis, quae respondit, filia sum abreorum, idio ego fugi a facie eorum, quoniam futurum agnovi quod dentur vobis in depredationem pro eo quod contendentes vos non ultra tradere se ipsos ut invenirent misericordiam in conspectu vestro hac de causa cogitavi mecum dicens vadam ad faciem principis holofernis ut indicem illi secreta illorum et ostendam illi quo aditu possit obtinere eos et aut non cadat vir unus de exercitu eius et cum audissent viri illi verba eius considerabant faciem eius et erat in oculis eorum stupor quoniam pulcritudinem eius mirabantur nimis et dixerunt ad eam conservasti animam tuam eo quod tale reperisti consilium ut descenderes ad dominum nostrum hoc autem sieas, quoniam cum steteris in conspectu eius bene tibi faciet et eris gratissima in corde eius dugserunque illam ad tabernaculum holofernis annuntiantes eam cumque intrasset ante faciem eius statim captus est in suis oculis holofernes digerunque ad eum satellite seius quis contemnat populum hebreorum qui tam decoras mulieres habent ut non pro his merito pugnare contra eos debeamus, videns itaque judit holofernem sedentem in cono peo, quod erat ex purpura et auro et smaragdo, at lapidibus preciosis in textum et cum in facie eius intendissent adoravit eum prosternes se super terram et eleva verum team servi holofernis iubente domino suo caput undecimum tunc holofernes dixit ei equo animo esto et noli pavere in corde tuo quoniam ego nunquam nocui viro qui voluit servire Nabucodonosor regi populus autem tuus si non contepsisset me non levassem lancia meam super eum non cautem dic mici, qua ex causa recessisti ab illis et placui tibi ut venire sad nos et dixit illi iudit sume verba ancille tue quoniam si secutus fueris verba ancille tue perfectam rem faciet dominus tecum vivit enim nabucodonosor rex terre et vivit virtus eius quae est in te ad corruptionem omnium animarum errantium quoniam non solum homines serviunt illi per te sed et bestie agri obtemperant illi nunciatur enim animi tui industria universis gentibus et indicatum est omni saeculo quoniam tu solus bonus et potens es in omni regno eius et disciplina tua omnibus provinciis predicatur. nec hoc latet quod locutus est acior nec illud ignoratur quod ei iusseris e venire. Constat enim Deum nostrum sic pecatis offensum, ut mandaverit per profetas suos ad populum quod tradat eum pro pecatis suis. Et quoniam sciunt se offendisse Deum suum filiis Israel, tremortus super ipsos est in super etiam fames invasit eos, ed ab ariditate aquae iam inter mortuos computantur. Denique hoc ordinant, ut interficiant pecora sua, et bibant sanguinem eorum, et santa domini Dei sui, quae precepit Deus non contingi, in frumento, vino et oleo, hac cogita verunt impendere et volunt consumere quae nec manibus deberent contingere ergo quoniam hac faciunt certum est quod in perditionem dabuntur quod ego ancilla tua cognosces fugi ab illis et misit me dominus hac ipsa nunciare tibi ego enim ancilla tua deum colo et ian nunc apud te, et exiet ancilla tua, et orabo deum, et dicet mici, quando eis reddat peccatum suum, et venies nunciabo fiabo tibi. Ita ut ego aducam te per mediam Hierusalem et abebis omnem populum Israel, sicut oves quibus non est pastor, et non latrabit vel unus canis contra te, quoniam hec mici dicta sunt per providenciam Dei, et quoniam iratus est illis Deus, hec ipsa missa sum nunciare tibi. Placuerunt autem omnia verba hec coram holoferne, et coram pueris eius, et mirabantur sapientiam eius, et dicebant alter ad alterum non est talis mulier super terram in aspectu in pulcritudine et in sensu verborum et dixit ad illam holofernes benefecit deus qui misit te ante populum ut des illum tu in manibus nostris et coniam bona est promissio tua si fecerit mici hoc deus tuus erit et deus meus et tu in domo nabucodonosor magna eris et nomen tuum nominabitur in universa terra caput duo decimum tunc ius iteam introire ubi repositi erant thesauri eius et ius illic manere eam et constituit quid daretur illi de convivio suo cui respondit iudit et dixit nunc non potero manducare ex his quo mihi precipis tribui ne veniat super me offensio ex his autem quo mihi detuli manducabo cui holofernes ait si de fecerint tibi ista quae tecum de tulisti quid faciemus tibi? E dixit Judith, Vivit anima tua, Domine meus, quoniam non expendet omnia hec ancilla tua, donec faciat Deus in manu mea hec quae cogitavi, et induxerunt illam servi eius in tabernaculum quod preceperat, et petit dum introiret, et ut daretur ei copia nocte et tante lucem egrediendi foras adorationem et de precandi dominum et praecepit cubicularis suis ut sic ut placere tilli exiret et introiret ad adorandum deum sum per triduum Et exibat noctibus in vallem Betulie, et baptizabat se in fonte aque. Et ut ascendebat, orabat dominum Deum Israel, ut dirigeret viam eius ad liberationem populi sui. Ed in Troiens smunda manebat in tabernaculo, usque dum aciperet escam suam in vespere. Et factum est in quarto die Holofernes fecit cenam servis suis et dixit ad Vagao eunucum suum Vade et suade Hebraea millam ut sponte consentiat habitare mecum Fedum est enim apud Assyrios si femina irrideat virum agendo ut immunis ab eo transeat Tunc introivit vagao ad Judith et dixit: Non vereatur bona puella introire ad Dominum meum ut honorificetur ante face meius ut manducet cum eo et bibat vinum in ditate. cui Judith respondit quae ego sum ut contradicam domino meo omne quod erit ante oculos eius bonum et optimum faciam quid quid autem illi placuerit hoc mihi erit optimum omnibus diebus vitae meae et surrexit et ornavit se vestimento suo et ingressa stetit ante facie meius cor autem olofernes concussum est erat enim ardens in concupiscentia eius et dixit ad eam Holofernes, bibe nunc et accumbe in jucunditate, quoniam invenisti gratiam coram me, et dixit Judith, bibam Domine, quoniam magnificata est anima mea hodie pre omnibus dievus meis, et accepit, et manducavit, et bibit coram ipso, eaque paraverat illi ancilla eius, et iucundus factus est Holofernes ad eam bibitque vinum multum nimis quanto nunquam biberat in vita sua caput tertium decimum ut autem sero factum est festina verunt servi Ilius ad hospitia sua et conclusi vaga ostia cubiculi et abit. et erant autem omnes fatigati a vino Eratque iudit sola in cubiculo. Porro olofernes iacebat in lecto, nimia ebrietate sopitus. Dixique iudit puelle sue, ut staret foris ante cubiculum, et observaret. Stetitque iudit ante lectum, orans cum lacrimis, et labiorum motu in silentio dicens, confirma me, Domine Deus Israel, et respice in ac hora ad opera manum mearum, ut sicut promisisti Jerusalem civitatem tuam erigas, et hoc quod credens per te posse fieri cogitavi perficiam. Et cum hec digsisset, accessit ad columnam, quae erat ad caput lectulieius, et pugionem eius qui inea ligatus pendebat exolvit. cumque evaginas et illum apprehendit comam capitis eius et ait confirma me domine deus in hac ora et percussit bis in cervice meius et abscidit caput eius et abstulit conopeum eius a columnis et evolvit corpus eius truncum et post pugilnum exivit et tradidit caput Holofernes ancillae suae et iussit ut mittere illud in peram suam et exierunt due secundum consuetudinem suam quasi adorationem et transierunt castra girantes vallem venerunt ad portam civitatis et dixit iudit a longe custodibus murorum aperite portas quonia nobiscum est deus qui fecit virtute in israel et factum est cum audissent viri voce meius vocaverunt presbyteros civitatis et concurrerunt ad eam omnes a minimo usque ad maximum quoniam sperabant eam iam non esse venturam et accedentes luminaria conjura verunt circa eam universi illa autem ascendens in em interiorem locum iusit fieri silentium cumque omnes tacuissent dixit iudit laudate dominum deum nostrum qui non deseruit sperantes in se et in me ancilla sua ad implevit misericordiam suam quam promisit domui Israel et interfecit in manu mea hostem populi sui hac nocte et proferens de pera caput olofernis ostendit illis dicens ecce caput olofernis principis militiae assyriorum et ecce conopeum illius in quo recumbebat in ebrietate sua ubi per manum femine percussit illum Dominus Deus noster vivit autem ipse Dominus quoniam custodivit me angelus eius et hinc euntem et ibi commorantem et inde huc revertentem et non permisit me Dominus ancillam suam coinquinari sed sine pollutione peccati revocavit me vobis gaudentem in victoria sua in evasione mea et in liberazione vestra confitemini illi omnes quoniam bonus quoniam in saeculum misericordia eius universi autem adorantes dominum dixerunt ad eam benedixit te dominus in virtute tua qui a per te ad nihilum redegit inimicos nostros porro osias princeps populi israel dixit ad eam benedicta es tu filia a domino deo excelso pre omnibus mulieribus super terram benedictus dominus qui creavit celum et terram qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum quia hodie nomen tuum ita magnificavit ut non recedat laus tua de ore hominum qui memores fuerint virtutis domini in aeternum pro quibus non pepercisti animae tue propter angustias et tribulationem generis tui sed suvenisti ruine ante conspectum dei nostri et dixit omnis populus fiat fiat porro acior vocatus venit et dixit ei iudit deus israel cui tu testimonium dedisti quod ulciscatur se de inimicis suis ipse caput omnium incredulorum incidit hac nocte in manu mea et tu probes quia ita est et caput olofernis qui in contentu superbie sue deum israel contempsit et tibi interitum minabatur dicens cum captus furit populus israel gladio perforare precipiam latera tua videns autem acior caput holofernis, angustiatus prae pavore cecidit in facien suam super terram, et estu anima eius. Post ea vero, quam resumpto spiritu recreatus est, procidit ad pedes eius, ed adoravit eam, ed dixit, benedicta tu a Deo tuo in omni tabernaculo Jacob quoniam in omni gente quae audirit nomen tuum magnificabitur super te deus Israel caput quartum decimum dixit autem iudit ad omnem populum audite me fratres suspendite caput hoc super muros nostros et erit cum exierit sol accipiat unus quisque arma sua et exite cum impetu non ut descendatis de orsum sed quasi impetum facientes tunc exploratores necesse erit ut fugiant ad principem sum excitandum ad pugnam cumque duces eorum cucurrerint ad tabernaculum holofernis et invenerint eum truncum in suo sanguine volutatum, decidet super eos timor cunque cognio veritis fugere eos, ite post illos securi, quoniam dominus contere teos sub pedibus vestris. Tunc acior videns virtutem quam fecit Deus Israel, relicto gentilitatis ritu, creditit Deo, et circumcidit carnem pre putii sui, et appositus est ad populum Israel, et omnis successio generis eius usque in odiernum diem. Mox autem ut ortus est dies, suspenderunt super muros caput Olofernis, acepitque unus quisque vir arma sua, et egressi sunt cum grandi strepitu et ululatu, quod videntes exploratores ad tabernaculum Holofernis cucurrerunt, porro hi qui in tabernaculo erant venientes et ante ingressum cubiculi per strepentes excitandi gratia in quietudinem arte moliebantur ut non ab excitantibus sed a sonantibus holofernes e vigilaret nullus enim audebat cubiculum virtutis assyriorum pulsando aut intrando aperire sed cum venissent eius duces ac tribuni et universi maiores exercitus regis Assyriorum digerunt cubiculariis intrate et excitate illum quoniam egressi mures de cavernis suis ausi sunt provocare nos ad prelium tunc ingressus vagao cubiculum eius stetit ante cortinam et plausum fecit manibus suis suspicabatur enim illum cum iudit dormire sed cum nullum motum iacentis sensus aurium caperet accessit proximas ad cortinam et elevans eam vidensque cadaver absque capite holofernis in suo sanguine tabefactum iacere super terram exclamavit voce magna cum fletu et scidit vestimenta sua et ingressus tabernaculum iudit non invenit eam et exhibit foras ad populum et dixit Una mulier hebrea fecit confusionem in domo regis Nabucodonosor. Ecce enim Holofernes iacet in terra, et caput eius non est in illo quod cum audissent principes virtutis Assyriorum, siderunt omnes vestimenta sua, et intolerabilis timor et tremor cecidit super eos, et turbati sunt animi eorum valde, et factus est clamor incomparabilis in medio castrorum eorum. Caput quintum decimum cumque omnis exercitus decollatum holofernem audisset fugit mens et consilium abeis et solo tremore et metu agitati fuge praesidium sumunt et aut nullus loqueretur cum proximo suo sed inclinato capite relicti somnibus evadere festinabant hebreos quos armatos super se venire audiebant fugientes per vias camporum et semitas collium videntes itaque filii Israel fugientes secuti sunt illos descenderuntque clangentes tubis et ululantes post ipsos et coniam assyrii non adunati in fugam ibant praecipites filii autem Israel uno agmine per sequentes debilitabant omnes quos invenire potuissent. Misit itaque osias nuntios per omnes civitates et regiones Israel, omnis itaque regio, omnisque urbs electam juventutem armatam misit post eos, et persecuti sunt eos in ore gladii, quo usque pervenirent ad extremitatem finium suorum. Reliqui autem, qui erant in Betulia, ingressi sunt castra Assyriorum, et predam, quam fugientes Assyrii reliquerant, abstulerunt, et onus stati sunt valde. Hi vero qui victores reversi sunt ad Betuliam, omnia quae erant illorum attulerunt secum, Et aut non esset numerus in pecoribus et iumentis et universis mobilibus eorum ut a minimo usque ad maximum omnes divites fierent de praedationibus eorum Iocim autem summus pontifex de Jerusalem venit in Betuliam cum universis presbyteris suis ut videret iudit quaecum existet ad illum benedixerunt eam omnes una voce dicentes tu gloria Hierusalem tu laetitia Israel tu honorificentia populi nostri quia fecisti viriliter et confortatum est cor tuum et o quod castitatem amaveris et post virum tuum alterum nescieris Ideo et manus Domini confortavit te, et ideo eris benedicta in aeternum. Et dixit omnis populus: Fiat, fiat. Per dies autem triginta vix collecta sunt spolia Assyriorum a populo Israel. Porro autem universa quae Olofernis peculiaria fuisse probata sunt, dederunt judit in auro et argento et vestibus et gemmis et omni supellectili et tradita sunt omnia illi a populo et omnes populi gaudebant cum mulieribus et virginibus et juvenibus in organis et citaris caput sextum decimum tum cantavit canticum hoc domino iudit dicens incipite domino in tympanis cantate domino in cymbalis modulamini illi psalmum novum exaltate et invocate nomen eius dominus conterens bella dominus nomen est illi qui posuit castra sua in medio populi sui ut eriperet nos de manu omnium inimicorum nostrorum venit assur ex montibus ab aquilone in multitudine fortitudini sue cuius multitudo obturavit torrentes et equi eorum cooperuerunt valles dixit se in censurum fines meos et juvenes meos occisurum gladio infantes meos dare in predam et virgines in captivitatem Dominus autem omnipotens noquit eum, et tradit eum in manus femine, et confodit eum. Non enim cecidit potens eorum a juvenibus, nec filii titan percusserunt eum, nec excelsi gigantes opposuerunt se illi, sed iudit filia merari in specie faciei sue dissolviteum exuit enim se vestimento viduitatis ed induit se vestimento laetitiae in exultatione filiorum Israel unxit faciem suam unguento et colligavit cincinnos suos mitra accepit stolam novam ad decipiendum illum sandalia eius rapuerunt oculos eius pulcritudo eius captivam fecit anima meius amputavit pugione cervice meius horruerunt perse constantia meius et medii audacia meius tunculu laverunt castra syriorum quando apparuerunt humiles mei arrescentes in sitii filii puellarum cum eos, et sicut pueros fugientes occiderunt eos. Perierunt in prelio a facie domini dei mei. Hymnum cantemus domino, hymnum novum cantemus Deo nostro. Adonai domine, magnus est tu, et preclarus in virtute tua. Et quem superare nemo potest tibi serviat omnis creatura tua quia digisti et facta sunt misisti spiritum tuum et creata sunt et non est qui resistat voci tue montes a fundamentis movebuntur cum aquis petre sicut cera liquescent ante faciem tuam qui autem timente mani erunt apud te per omnia, ve genti insurgenti super genus meum, dominus enim omnipotens vindicabit in eis, in die judicii visitabit illos, dabit enim ignem et vermes in carnes eorum, ut urantur essentiant usque in sempiternum, et factum est post hec omnis populus post victoriam venit in Jerusalem adorare Dominum et mox ut purificati sunt obtulerunt omnes holocausta et vota et repromissiones suas porro iudit universa vasa bellica holofernis quae dedit illi populus et cono peum quod ipsa sustulerat de cubili ipsius obtulit in anatema oblivionis. Erat autem populus iucundus secundum facem sanctorum, e per tres menses gaudium huius victorie celebratum est cum iudit. Post dies autem illos, unus quisque redit in domum suam, e iudit magna facta est in Betulia, et praeclarior erat universe terre Israel erat enim virtuti castitas adiuncta, et aut non cognoseret virum omnibus diebus vitee sue, ex quo defunctus est manasses vireius, erat autem diebus festis procedens cum mania gloria, mansit autem in domo viri sui annos centum quinque, et dimisit abram suam liberam, et defuncta est ac sepulta cum viro suo in Betulia. Luxitque illam omnis populus diebus septem, in omni autem spatio vite eius, non fuit qui perturbaret Israel, et post mortem eius annis multis. Dies autem victorie huius festivitatis ab Hebraeis in numero sanctorum dierum accipitur et colitur a Iudeis ex illo tempore usque in praesentem diem. Finis partis quinquagesime sexte.